50 languages. 84. 84. Passé 4. Passé 4. Lire. Lire. J'ai lu. J'ai lu. J'ai lu tout le roman. J'ai lu tout le roman. Comprendre. Comprendre. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris tout le texte. J'ai compris tout le texte. Répondre. Répondre. J'ai répondu. J'ai répondu. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. Je le sais, je l'ai su. Je le sais, je l'ai su. Je l'écris, je l'ai écrit. Je l'écris, je l'ai écrit. Je l'entends, je l'ai entendu. Je l'entends, je l'ai entendu. Je vais le chercher. Je suis allé le chercher. Je vais le chercher. Je suis allé le chercher. Je l'apporte. Je l'ai apporté. Je l'apporte. Je l'ai apporté. Je l'achète. Je l'ai acheté. Je l'achète. Je l'ai acheté. Je l'attends. Je l'ai attendu. Je l'attends. Je l'ai attendu. Je l'explique. Je l'ai expliqué. Je l'explique. Je l'ai expliqué. Je le connais. Je l'ai connu. Je le connais. Je l'ai connu. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.